بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna karanta littafin al'adabul mufrat littafin da abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi ne wanda yake karantar da mu ladubba irin na addinin musulunci idan ba manta ba karatunmu na ƙarshe mun tsaya a ƙarshen babi na 442 a ƙarshen hadisi na 970 daidai da haka a yau za mu tashi a sabon babi babi na 443 farkon hadisi na 971 malamin ya ce babu arrajuli yukabbilu ibnatahu wannan babi zai karantar da mu cewa mutum ya sumbanci diyarsa ya halatta ko bai halatta ba ibnatahu anan ana nufin diya diyar kuma wadda ta manyanta ta girma to mutum yana iya sumbantar ta ko ba iyawa imamun bukari ce haddasa muhammad ibn al-musanna ala haddasa usmanu ibn umar ala haddasa isra'ilu an sarata ibn habibin an hal ibn amru an aisha ta binti dalha an aishata ummul mu'minina qalat ma ra'aytu ahadan kana ashbaha hadisan wa kalaman bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min fatima wa kanat idha dakalat alaihi qama ilaiha farahaba biha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi wa kana idha dakhala alaiha قامت إليه فأخذت بيده فرحبت به وقبلته وأجلس وأجلسته في مجلسها قد خلت عليه قد فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه توفي فرحب بها وقبلها wannan hadisin an karɓo shi daga aisha uwar muminai allah ya kara mata yarda aisha take cewa ba ma ra'aitu ahadan kana ashbaha hadithan wa kalaman bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min fatima tace ban taba ganin wani mutum ba wanda ya kamance ceniya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisan idan yana labari wa kalaman ko yana magana kamar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar fatima diyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa kanar idha dakarat alaihi qama ilaiha ya kasance idan fatima ta shigo inda manzan Allah yake gidansa kenan ƙama alaiha yakan miƙe yakan miƙe zuwa gare ta ya tarbuta farahaba biha wa qabbalaha ya mata marhabin wa sai ya sumbance ta shi shine muhallin shahid wa aji ajlasaha fi majlisihi sannan ya zaunar da ita a wurin zamansa wa kana da kala alaiha to ita fatima ya kasance in manzon Allah ya shiga wurinta qamat ilaihi takan taso zuwa gare shi fa akhadhat bi yadihi ta kamo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farahabat bihi ta masa maraba wa ƙabbalatu ta sumbance shi wa ajlasathu fi majlisiha ta zaunar da shi a wurin zamanta fa dakalat alaihi fi maradihi alladhi tuwafiya ko a rashin lafiyar da manzan Allah ya wadda ya rasu a cikinta ta je wurinsa rahaba biha ya mata maraba wa qabbalaha kuma ya sumbance ta wannan hadisin hadisi ne ingantacce mun mutu shi ma a baya sana hadisin yana nuna babin da shi imamul bukhari yayi to ya fita kenan an samu muhallin shahid a cikin hadisin da aka babu laifi mutum Sun sumbanci diyarsa ko da ta girma ko da ta yi aure ne babu laifi domin diyarsa ce to sai dai kamar yadda kullum muke bayani su larabawa dama can a urfinsu suna yin haka haka da musulunci ya zo sai bai haramta to amma za ka samu waɗansu kabilin ko wata jama'ar yin hakan bakon abin har sai ka gama idan mutum ya yi ya zama abin zargi ko abin kallo ko kuma ya zo da wani abu baku ya zo da wani abu sabo kaga irin wannan yanayin barin shi ya fi amma da wani zai yi din kuma ba za ka ce ya yi haramun ba ya halatta domin gashi manzan allah sallallahu alaihi wasallam babu takbirin yadi babi na gaba zai yi magana ya halatta a sumbanci hannu waɗansu za a ga an gaisa sukan kama hannun mutum zo da shi wurin baki sai su sumbanta to wannan abin da ake yi ya halatta ko bai halatta ba a musulunci ƙalin imamun buhari haddasa musa ƙala haddasa abu awana an yazid ibn abi ziyadin an abdurrahman ibn abi laila an ibn umar ƙala kunna fi gazwacin fahasan nasu haisatan ƙulna kaifa na liƙan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ƙadfarar na فنظرت إلا متحرفا لقتال فقلنا لا نقوم ولا نقدم المدينة ولا يرانا أحد فقلنا لو قدمنا لو قدمنا fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallama min salati al-fajr qulna nahnu al-farraruna qala antum al-akkaruna fa qabbalna yadahu qala ana fi'atukum hadisin mu na gaba an karɓo shi daga abdulrahman ibn abi laila shi kuma ya karɓo daga malaminsa abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce mun kasance a wani yaƙi tare da annabi fa hasan nasu haisatan sai mutane suka tarwatse tarwatsewa ana cikin yaƙi waɗansu daga cikin sahabbai sai suka saki layi suka zame daga cikin yaƙin kamar sun dawo gida ma ko za su dawo gida ƙulna kaifa nalƙan nabi sallallahu alaihi wasallama wa ƙadfarar da sai suka ce to amma idan mun gamu da manzan Allah ya za mu fuskance shi ga shi dai mun gudo daga yaki fa nazalat sai Allah ya saukar da wannan ayar illa mutaharrifan likitalin sai fa wanda ya cuya baya da taku irin na dabarun yaki mutum ne ana yaki sai ya juya da baya ya yi ya gudu to amma idan ya juya da baya ne don ya ce ya karo shiri ya dawo to wannan ba a cewa ya gudu shi ne illa mutaharrifan likitali sai dai wanda ya koma baya saboda tako irin na yaki ya koma ya wani shirin ya sako salo ya sake dawa filin daga to wanda ya gudu da wannan manufar baya da laifi kamar yadda wannan aya ta nuna to ya ce lokacin da suke tunanin cunin sun je sun game da manzan Allah za su ce masu sai Allah ya saukar da wannan aya faƙulna sai muka ce la na ƙudimul madina la ya rana ahadun ba za mu je madina ba la ya rana ahadun kuma in ma mun je ba wanda zai gamu faƙulna muka ce lauƙadimna mana lauƙadimnal madina la ya rana ahadun da a ce ba za mu koma madina to ba za mu yadda wani ya mu ba kenan in sun dawo sai muka ce na hannun fararuna suka ce manzan allah mu kuma mu ne wanda muka gudu daga yaki kawai sai manzan allah ya ce an tumul akaruna a'a ku masu komawa ne masu komawa ne kun dawo kan kun gudu amma za ku koma faƙabal na ya dahu da suka ji daɗi sai suka kama hannun manzan allah suna sumbanta kawai sai manzan allah ya ce ana fi a tukun ala fi'atukum abinda ake ce ma fi'a shine idan an tafi yaki akan samu wani jarumi ya tsaya daga baya yadda koda wani soja ya nufin ya gudu sai ya maida shi ce na raka ko sai ya maida shi mazala ce ai ni ne wannan ni ne mai tsada ku don kada ku gudu ina bayan ku a wannan yaki mun fahimta to wannan hadisin yana da rauni amma a cikin sa akwai yazid ibn abi ziyadin ƙala ibn hajjirin da ifun ibn hajjirin ya ce yana da rauni da sauran malaman hadisi da haka hadisin yana da rauni ma'amman nasu biya albani rahimullahu ta'ala ya raunana shi da haka ƙala haddathani abdurrahman ibn razinin ƙala mararna bin rabza ƙila lana hahuna salamatu ibn al-akwai fatai nahu fasallamna alaihi fa'akharaja ilaihi faƙala baya atubi hatailin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akharaja kaffan lahu zakhmatan ka annaha kaffu ba'irin faƙumna ilaihi ha. hadisinmu na gaba hadisi ne wanda aka karbo daga abdurrahman ibn razinin abdurrahman ibn razinin ya ce marar nabin rabza mun wuce ta wani gari ko ƙauye da ake ce marabza yana kan hanyar madina zuwa makka waɗansu malamai suna cewa daga makka ko daga madina zuwa wannan garin ana yin tafiyar kwana uku waɗansu ce kwana hudu to sai suka zo suka wuce wannan gari na rabza faƙila da na hahuna salamatu ibn al'akwai sai aka ce musu kai ya za ku wuce bayan a nan garin akwai salamatu ibn al'akwai sahabi babba daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan garin ya za ku wuce da suka ji an ce salamatu ibn al'akwai yana wurin sai suka dawo fa ce hu muka je wurinsa fa sallamna alaihi muka yi masa sallama fa ya yadayhi sai ya fito mana da hannunsa kamar yana musafaha da su ko na abu kamar haka nan fa qala sai ya ce musu baya atu bi hatainin nabiyyi sallallahu alaihi sallam ce kun ga wannan hannun da shi ne na yi a ga manzan Allah sallallahu Alaihi sallam lokacin da aka yi bai'atul ridwan yana wurin ya ce da wannan hannun yayi fa'akharaja kaffan lahu dakhmatan sai muka ga hannunsa ya fito da hannunsa ya fito da tafin hannunsa dakhmatan ka annaha kaffi ba'irin tafin hannun yana dunkulalle kamar ka ce tafin raƙumi ne mana yana da murɗaɗɗen jiki ko wani abu kamar hakanan hannunsa kamar ka ce hannunsa hannun raƙumi ne ko ƙafar raƙumi saboda kaburin da yake da shi zakman shi ne kaburi ko kauri faƙumna ilaiha faƙabbalnaha ya ce sai muka tashi muka nufi inda hannunsa yake sai muna kama hannun muna sumbanta saboda me saboda wannan hannun ya taɓa hannun manzan Allah su kuma sai suna sumbantar hannun to wannan asarin ya inganta shi ruwaya ce hasana ruwaya ce hasan ya inganta da haka yana tabbatar mana da cewa babu laifi ana yin sumbantar hannun nan da kake ganin waɗansu mutane suna yi ƙara al-bukhari haddasa abdullahi ibn muhammadin ƙara haddasa ibn uyaina an ibn judu'an ƙara fabitun li'anasin a masastan nabiya sallallahu alaihi wasallama biyadika ƙara na'am faƙabbalaha wannan hadisun an karbo daga ibn juda'an kala ya ce kala ah, fabitun li'anasi fabit albunani ya faɗa wa malaminsa anas dan malik anas dan malik sahabi ne fabitun bunani tabi'i ne to sai sabit yake tambayar anas dan malik a sassan nabiya sallallahu alaihi wasallama biye dika kai ne sahabi wannan hannun naka yanzu ya taba taba jikin manzan Allah tunda kake qal na'am sai ya ce ya taba fa qabbalaha sai ya kama hannun ya sumbanta tunda ya taba manzan Allah shi kuma bari ya sumbanci hannun mun fahimta to kaga wannan shi ma yana nuna mana cewa babu laifi ana iya sumbantar hannu malam ya ce babu taƙabili arrijili babu taƙabilin rijil babu sumbantar ƙafa arrijili sa ko arrijili ya sa ku na? na? arrijili ya kamata ya bambanta kafa ba mutum ba arrajulu mutum ke arrijulu kuma mace kafa eh bil kasra ba haka ya sama kan ra'un ba yawwa shi ne ce arrijulu ya kamata ya zama ba fata ba domin kafa yake ishara قال الإمام البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا مطر ابن عبد الرحمن الآنك قال حدثتني امرأة من صباح عبد القيس يقال لها أم أبان ابنة الوازي عن جدها أن جدها الزارع ابن عامر قال ƙadimna faƙila za ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'akazna biya daihi wa rijilaihi nuƙabbiluha wannan hadisun an karɓo shi daga zari'a ibn amirin ƙala ya ce ƙadimna mun zo yana nufin inda manzan Allah yake wakila sai aka ce musu za ka lillahi ga manzan Allah can ya ce fa a kazna biya da yi sai muka je muka kama hannayen manzan Allah wari jilaihi da kafafuwansa ha muna sumbantarsu muna sumbantarsu. wannan hadisin yana da rauni albani ya raunana nashi. a littafinsa mai suna da iful adabin mufrat a nan ciki yaro na wannan hadisi ba ka hadisin bai inganta ba balle kuma abin da yake dauke da shi na cewa ana iya sumbantar kafa hannu dai ya inganta amma kafa bai inganta ba قال البخاري حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا سفيان ابن حبيب قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو عن الزكوان عن سهيب قال رأيت عليا يقبل يد الأباس ورجليه an karɓo daga zakwan shi kuma ya karɓo daga suhaibu suhaibu ya ce na ga sayid na aliyu da idanuwa na ya yadal abbas yana sumbantar hannun abbas ɗan abdul mutallif babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce waje warijilaihi da kafafuwansa ya shi yana sumbantar hannuwansa da kuma ƙafafuwansa wannan ruwayar ita ma tana da rauni tana da rauni mun gane shi albani ya ce hadisin yana da rauni saboda isnadinsa akwai suhaibu wa huwa maula al-abbas shi suhaibu an ce ‘yantaccen bawan abbas ne dan abdulmutallif la yi haka aka faɗa amma ba a san shi ba a san shi ba to kaga ya zama rayu mashi ba za a karɓa hadisinsa ba hadisinsa ya zama hadisi mai rauni da kunga sumbantar kafa bai tabbata ba amma sumbantar hannu wannan babu laifi an ga waɗansu magabata suna yin haka kamar yadda muka karanto a baya amma kafa ba gana sumbantar ta ba da haka ba za a sumbanci kafa ba babu kiyamin rajuli lirrajuli ta'aziman babi na gaba zai karantar da mu hukuncin miƙewar wani mutum ga wani mutum ta'aziman don ganin girmansa kuna zaune ya shigo to sai kuka miƙe don ganin girman shi wannan mutumin mai hukuncin ya halatta ko bai halatta shi ne abinda babu yi mana bayani قال haddasa na Shuba, قال حدثنا شعبة وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حبيب ابن الشهيد قال سمعت أبا, أبا, مل أبا مجلس يقول إن معاوية خرج وعبد الله ابن عامر وعبد الله ابن الزبير قعود فقام ابن عباس وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما قال معاوية Alin da biyu sallallahu alaihi wa man sarrafu anyan tula lahu ibadun lahi kiyaman falyenta zurf, falyenta bawa’a, baitan minan naira. Wani hadisin an karɓo shi daga Abu Mijlas, Abu Mijlas. sunan shi kenan ko kuma lakabin shi kenan abu mijlas to wannan abu mijlas din shine ya roto wannan hadisin ya kuli yana cewa inna muawiya kharaja wa abdullahi Ibnu amirin wa abdullahi ibn zubair uqudun wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kharaja ya fito inna muawiya sayyidina muawiya wata rana kharaja ya fito daga gidansa kenan wa abdullahi ibnu amir wa abdullahi ibnu zubair qu'udun a lokacin da yazo abdullahi dan zubairu da kuma wani abdullahi ibnu amir suna zaune fa qama ibnu amir sai shi ibnu amir ya miƙe ganin muawiya waka da ibnu zubair shi kuma abdullahi dan zubairu sai ya zaman sa wa kana arzanahuma wa arzanahuma shi kawai ya kasance shi ne wanda ya fi nasuwa a cikin su biyan shi abdullahi ɗan zubairu kenan wa kana abdullahi ibn zubair arzanahuma shi ya fi nasuwa a cikin su su biyan wanda aka iske zaune shi abdullahi ibn zubair da abdullahi ibn amir to a cikinsu su biyan abdullahi dan zubairu ya fi nasuwa don haka shi bai mike ba ƙala mu'awiyatu ƙala biyu sallallahu alaihi wasallam sai sai na ma'awu ya ce kai da baka tashi ba kai abdullahi dan zubairu aika wa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man sarrahu an yamsala ibadun ibadullahi kiyaman duk wanda yake jin dadi mutane su mike mashi tsaye falyata wa a baitan minan nar ya kama gida a wutar jihannama sai ya shiga ya kama gida a wutar jihannama sai ya shiga a ga wannan yana maka mi yana maka haramun ne wani ya zo sai mutum ya miƙe ta aziman don girmama wannan mutumin amma can bayan makarantu ko ila ya tafiya sai ya dawo kai sai ka tashi ka tarbo shi kaga yanzu ba girma ba ba ne ba ke shi wannan babu ne wannan babu laifi amma inda mutum <clears throat> ya miƙe don girmama wani to shi ne wannan babu yake magana wannan malamai sun ce haramun muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala ya yi ma wannan hadisun don dogon ta'aliki haka inda ya kawo misalai na magabata wani ya miƙe musu ko kuma musamman sarakunansu mamun sarki mamun akwai lokacin da ya je wata kasuwa kasuwa kasuwa sai haka mutane sun kawo kayansu na saida da ya shigo kasuwar akwai wanda tijo sai bai mike ba amma kowa wurin sai da ya mike shi ma kuma kaya kawo sarki mamun ya hango shi sai ya tsaya gaban shi ce kai mai yasa kowa ya mike kai baka tashi ba sai ya ce abinda ya sa ban tashi ba saboda banda allah ya ce sai ya faɗi wannan hadisa sai ya faɗi wannan hadisa cewa duk wanda zai ji daɗi idan wani ya miƙe masa don girmamawa lalace ya kama gidansa a wutar jihar sai ya shi ma'amun ya ji wannan hadisi kuma tsohon nan bai ji tsoronsa bai ya gaya ba shi ma'amun yana cikin sarakunan banu umayya sai abin ya ba shi mamaki ya jinjina ba shi ya ji daɗin kuma hadisin da ya gaya ba shi aka ce ya mai ciniki mai tarin yawa ya sai kayan shi da tsada saboda ya faɗa mashi gaskiya amma yau sai ga mutane hasu suke a miƙe masu ko shugaba ne da ya shigo sai kowa ya miƙe kaga wannan dambe aka miƙe ta aziman mu wani ma malami ne ya zo majalisinsa sai kowa ya miƙe wani ya shiga wuri sai kowa ya miƙe har ba wani bai miƙe ba sai yana ganin wani bai gina wa gashi ba wannan bai dace ba ka shigo kai mutum ne kama kowa kai ba samu wuri ka zaune abdulaziz a umar ibn abdulaziz albani ya kawo ƙarƙashin ta'alifin wannan hadisun ne ya ce wata rana umar ɗan abdulaziz ya shigo wani wuri sai mutane kowa ya bi sai bai ji daɗi ba kaga shugaban ƙasa ne amma da yake yana da ilimi sai bai ji daɗi ba sai ya ce musu ya masu fada ya ce daga yau in na zo ba miƙewa za ku yi ba sai dai ta wasa ku buɗa mun in samu wuri nema in zaune yana shugaban ƙasa mun gari to waɗansu wuraren ba za a ga bayan ma an miƙe ɗin sai an haɗa da wani abu na ɓanda kamar kotunan ne yanzu ka musamman majalisar na turawa lokacin da shi ne shari'a zai shigo duk wanda ke cikin kotun su ya miƙe kuma sai an ce ne eh lord ake ce lord ka bi ba a cewa to amma saboda wannan ba zai sanya ya mu kuma su aji aiki ya zama da lura sai dai duk wanda ke da yake stakeholder to ya kamata ya baki kokarinsa wajen ganin an daina wani musamman idan musulmi sun samu dama irin wannan to irin wannan aikin ya kamata a ce suna dan sadawa suna dan kokarin cusa addini a ciki in wannan ya rage banna daya ya tafi wani ya zo ya rage banna daya za a waye gari ba sauran bannai amma idan ka zo ka iske banna ka bata yadda take baka taimaka ba baka yi komai ba su kiristoci duk in sun zo za su tabbatar da abin su. in ma sun iske wani asari na musulunci kuma za su yi gaba da shi in sun farga yanzu kun ga sojan najeriya a jikin bajinsu tutar sojan najeriya minan lahi a kasar yawancin mutane kawai an dai tashi su suka sojojin ba san yadda aka yi ba amma wanda ma ya ba da shawarar wannan abin ya zama shi ne taken sojan najeriya ba musulmi ba ne ba shi kuma lokacin da ya ba da shawarar bai masa abin da aka rubuta ba shi ne kawai ya ga tutar dan fodiyo ana rubuta nasirun minan lahi so lokacin da aka zo aka yi najeriya ame sai ke ba da shawarar cewa to ai tun da sojin dan podiyo duk inda suka je suna cin nasara a sa abin da aka rubuta bai sa abin da aka rubuta ba sai aka ɗauka aka rubuta har yanzu yana nan yanzu kiristoci suna nan sai rubutu suke yi sai petition suke a cire za a musulunta da sojan najeriya amma sun jahil cewa wanda ma ce a rubutun ba musulmi ba ne ba da yana da komi za su ce mashi sun iya rigima eh wai kudin najeriya ne <laughs> a rute naira biyar da ajabi wai za a musulunta da najeriya naira biyar ba aka san? wace eh shirme ne <laughs> kuma eh, ba a baya ba ce ba kuma ba san wani abu ba kiristocin mata 'yan sanda masu kamun kai wala su ba suna sanya akwai wanda za a gaba ba ma musulma ba ce ba kirista ce amma ita tana ganin bai dace ba ta zo ta bayyana jikinta don tana aikin post sai ga tana dan sanya wannan din to haka da ya kamata duk wanda ya samu wata yar kafa koya ne ya dan shigar da wani gyara koya ne idan ana yin haka wata rana za a waye gari ma bannan gaba daya an cire ta amma idan kowa ya zo ya suke banna ya sa mata ido a ci gaba da tafiya da wannan bannar to babu ranar da za a gyara ba ranar da za a gyara to su kuma musulmai sun yi rauni sai ga mutum ya samu dama karsa abin da yake ka rasa abin da yake amma kiristocin suka sami irin wannan damar za kai sai ka gane sai ka gane dole sai ka gane kirista ke wurin amma ba mutanenmu ba <clears throat> to kaga irin wannan mikewar da ake yi haramun ce a musulunci kun ji abin da manzan Allah ya ce man sarrahu an yamsula lahu ibadullahi qiyaman falyatabawwa baitan minan nari man sarrahu duk wanda zai ji dadi an yamsula lahu ibadullahi kiyaman bayan Allah mutane su miƙe masa a lokacin da ya zo wuri don girmamawa gare shi ya ce falleta bawa a baitan minan nar ya kama gida a wutar jihannama sai ya shiga Allah shi da mu da haka in wani ya tashi muka sai ka ce mashi ya zauna in kai abin gani to amma yanzu ku duba yadda fadojin suke fada in kaje wajen sarakuna ba ma miƙiya ba hakwanciya ba sai ka dawa kayi inda <laughs> za ka zo ka gaisuwa inda can bayan za ku tuna mun karanta musamman mutunan da ya tafiya in ya dawo wannan babu laifi ka tashi ka je ka masa mara ko kuma wani abin farin ciki ya same shi ka miƙe masa ka jinjina masa ka masa murna kaga wannan duk ba girma ba ce kamar yadda ka kab ibn malik lokacin da aka karbi tubarsa ai kaga wani sahabi wane ne ya taso ya zo ya same shi miƙe masa har shi yake cewa ba zai taɓa manta da wannan sahabi idan ba ta aziman bane ba babu laifi amma ta aziman shi yasa nan imamul bukhari ce qiyamul rajuli rajili sai ce ta aziman kina idan ba ta aziman bane ba ya halatta babu laifi to imamul bukhari ya ce babu bad'i salami babi na gaba <clears throat> zai karantar da mu asalin sallama farkon sallama lokacin da aka fara sallama ko lokacin da aka fara yin sallama a duniya shi ne bad'i salama قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم على سورته وقوله ستون زراعاً sun maƙala idhab fasallim ala ula'ika na farin minal mala'ikaci julusan fastami ma yi hayyu na bihi fa ina ha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatika faƙala assalamu alaikum faƙalu assalamu alaika wa rahmatullahi fazaduhu wa rahmatullahi fa kullu man yadkhulul jannata ala suratihi falam yadhal yanqusul khalqu yanqusul khalqa hatta al'ana hadisin mu na gaba daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda shi kuma ya karbo daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce khalaqallahu adam sallallahu alaihi wasallama ala suratihi Allah ya halicci annabi Adam a surarsa a surarsa me yake nufi a surarsa yana nufin ba kamar yadda ake halitta sauran mutane sauran mutane ai kaga kanana ake halitta su girma suke kaga ba a surarsa ake halitta su idan mutum aka haifo shi ya zo duniya surarsa ba ta yi da cika ba yana tafi ƙara girma ana iya da cika su da shi yana ƙara girma su da shi na iya da cika har dai a gama to shi annabi adam alaihi salatu wassalam ba a haka shi da girmansa kawai allah ya halice shi mun gane wa ɗuluhu sittuna zira'an a lokacin nan tsawonsa zira'i sittin mai zira'i kamun ko yawa daga nan zuwa nan to haka har 60 eh suna cewa daga nan zuwa nan shi ne kamun da ya aiko eh daga nan zuwa da shi ne tsira'i ai ana shi a tsintsiyar hannu ba ita ce wannan ba wani ya ba cikin tsintsiyar hannu to wannan daga nan zuwa nan shi ne tsira'i ba daga nan ba to kaga wannan na matsakaicin dan adam har 60 shine tsawon annabi adam kawo ga yana da tsawo 60 ba goma ba ba shidda ba sai ya fi na tsawo sun makala idhab to da aka halice shi sai Allah ya ce mashi idhab tafi fasallim ala ula'ika na farin minal mala'ikati julusu ga waɗansu mala'iku can zaune tafi kai masu sallama Fasami ma yi hayyu na kabihi ka bi za su ce maka fa inna ha tahiyyatuka wa zuriyatuka to idan ka je duk abin da in kai masu sallama duk abin da suka faɗa to sallamar ka da zuriyarka mun fahimta sai aka gaya mashi abinda zai ce musu in yaje to shi kuma sai ya ji su komi za su to abinda suka ce din dan shine karbawa shi ya mai sallama su sun karba to ta zama sallamar 'ya'yansa kenan a nan duniya har ma aljanna din to fa faqala sai ya tafi sai kawai ce musu assalamu alaikum ya ce musu haka faƙalu sai suka ce assalamu alaika wa rahmatullahi fa zaduhu wa rahmatullah da suka je sai shi kuma mala'iku suka ce mashi assalamu alaika wa rahmatullah manzo Allah ce sun kara mashi wa rahmatullahi ita sai kara mashi da haka wannan ita ce sallamarwa 'ya'yan annabi adam mai sallama ya ce assalamu alaikum mai karbawa ya ce assalamu alaika wa rahmatullahi don ya halatta ana cewa kada in sallama shi assalamu alaikum shi ma ce assalamu alaikum ya yi manzo Allah ya ce fa kullu man yadkhulul jannata ala surati duk wanda zai shiga aljanna to zai shiga a sura annabi adam tsawo irin na annabi adam kaga wani a duniya ya tsawon shi bai kai zira'i 60 ba to amma zai shiga aljanna haka sai an kara mai tsawo sai an kara mai tsawo kaga mutanen da za shiga dogaye ne ke kowa sai a duk wanda zai shiga aljanna sai ya kai zira'i 60 manzan Allah ya ce falam ya dalyan yanqusul jikalku ko khalqa hatta al'ana to da aka halisha annabi adam zira'i 60 din nan sai aka dinga rage mutum sau aka dinga rage mutum sau duniya na tafiya ana rage mu dan adam sau mun da Allah ce hatta al'ana har kawowa yadda mutane suke a yanzu akwai yiwuwar mutanen da za a yi a nan gaba duniya shekara 500 gaba in duniya ta kai ba za su kai musa ba goma to haka dai ake rage mutane shi yasa ba a ga <clears throat> adawa ɗin da samudawa kai shi sa ake siffanta su da girman jiki amma wannan yana nuna mana cewa labarin da ake badawa cewa cikin samudawa akwai wanda ba shi bai sanwa da wuta wayan bai sanwa sai dai ya kanga marana saboda tsawo to wanda zai kanga gama rana a ya wuce zira'i 60 shi ko manzo Allah ce annabi Adam din ma na farkon shi zira'i 60 ne kuma an dinga ragewa kaga adawa ba su kai zira'i 60 ba saboda sun zo bayan annabi Adam ne lokacin da suka zo an fara rage mutane to ya za a ce kuma ga wani a cikinsu su yana yana gasa rama ki da sunansa da zafin rana kaga ai hankali ba zai ɗauka ba wannan yana ba kuma ne to kaji wannan shi ne asalin sallama ta musulunci tun ranar da aka yi annaba adam aka kirkiro wannan sallama da aka ta dade ana halittar shi annaba adam sai Allah ce masu tafi ga mala'iku can zaune je ka ce musu assalamu alaikum ka ji abin da za su ce maka to abin da duk suka ce maka dinnan da abin da kai ka ce in an hada shi ne sallamar ka da kai da 'ya'yanka da zuriyarka wanda za ka zo nan gaba shi yasa duk annabawan da Allah ya ita ce sallamarsu har zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sallamar duniya mun gane to kaje da sallamar ta faru tun a zamanin annabi adam alaihi salatu wassalam da haka sallama ce wadda wa ya koyar da ita Allah ya koyar da ita allah ya ce ma annabi adam ga abinda za ka ce ka ji mai kuma za su ce mun gane shi sa ake cewa tahiyyatin min indillahi sallama ko gaisuwa daga wajen allah wanda allah ne ya karantar da ita ya dora mutane akan ta cewa ga yadda za a yi kuma babu wata sallama wadda ta kai wannan inda za a ga mutum uwanka musulmi to ka ce mai assalamu alaikum ya fi komai falala da ka ce masa ina kwana ko ina wuni ko ina gajiya ko good morning ko good evening ku koya ma yaran kun shiga aji ku sallama su amsa muku ya ko ni good evening good evening sa ko good morning sa babu laifi in an yi sallamar ana iya cewa good morning amma kai malami in za ka shiga aji ba haka ake so ba in za ka shiga aji yi mai sallama su amsa maka sannan a ce good morning how are you shi na an na ku za ka fara darasi kai khutbatul haja ka fara in ka gama kai kafaratul majlis ko masu za ka koya musu haka ba kai wa sai malamin larabci ko malamin islamic studies ba <laughs> kai za ka koya musu ingilishi ba eh kuma doka ta yarda ba kwanaki a sun turo sakula mun je wajen kwamishina kan matsalolin da ake samu na tarbiyya to yace shi yana cikin gudun da zai bada zai bada doka cewa duk malami in ya shiga aji an ba shi minti biyar ya yi mai yara nasiya malami in ya shiga an ba shi minti biyar ya fara yi mai yara nasiya in ya gama da siya ta minti biyar sannan in biology zai koya ci gaba da biology in chemistry zai koya ci gaba in hausa zai koya ci gaba da hausa shi to amma abin takaicin malaman su suna iya nasiha ta minti biyar waɗansu suna iya waɗansu kuma ba su iya akwai wasu bayan allah mata ne suna da ƙungiya ta da'awa suna ce mata da'awa family support su sun lura da wannan suka ce to ai matsalai su kansu malaman ba su iya gabatar da nasiha sun shiga aji haka su akwai bukatar a koya musu sai suka je ministry suka sami izini cewa suna son su zagaya su yi yara nasiha kuma ba su dama su haɗa malaman su ɗan yi musu nasiha irin su ma nasihar da in sun je za su yi a sai suka sanya topics akwai tauhidi akwai ibadat akwai mu'amalat to kowanne sai a ɗan koya ma sai a dan tara malamin sai a dan yi musu da malami sai a dan yi musu nasiya sai kuma a ba su hand out cewa shi za su amfani su dinga amfani da shi in sun shiga aji din tsari ne mai kyau suna nan suna zagayawa to lokacin da suka je wajen kwamishina sai ce to su a jihar katsina ba a ba ƙungiya ta addini ko ma ta wace ce dama ta shiga makarantu sai ta biyo ta hannun mss da aka ita wannan kungiya ta je ta haɗu da mss su shiga cikinsu sai a ba su izini sai su zaga to suka zo suka yi mana magana sai aka yi tayan tebur aka abin da ana ana ta zagayen har yanzu to amma abin da zai baka mamaki in an je malaman ba su zuwa waɗansu dama aka je za a raba biyu ne waɗansu sai da yara su yi musu waɗansu kuma sai a haɗa malamai su kuma malamai maza daban malamai mata daban akwai mata cikin malaman akwai maza su wanda aka ware wa maza sai su ɗanyi musu bayani haka dai kamar dai presentation ne za su tunda ba za a ce a ba hand out ba su an gama kuma sai a raba musu hand out to sai a nemi in sun shiga aji da allah su ɗari rika ma yara wannan abin to amma wani malami sai ga shi bature waɗansu ma makarantun su tsarin su ke yanzu ka je makarantun kuɗi waɗansu wanda su ba ruwansu da wannan ba wai a koya ma yaro bismillah ko sallama a malamin shi ma yana da dresden court akwai ranar da za a yi zanzaro a sa necktie ko malami ko larabci yake koya ranar haka zai sai yan bai ya yi bari allah ya ce babu ifsha salam to mun je da sallama ta samu asali babi na gaba kuma zai karantar da mu cewa sallaman nan wadda aka koya ma annaba adam aka ce ita ce sallamar shi da 'ya'yan shi to a ci da yada ta a cigaba da watsa ta a bayan ƙasa ma'anar ya ɗata shi da duk inda musulmi ya gamu da musulmi ya mai sallaba shi ne umarnin da aka bada ƙalal imamul Bukhari, haddasa musaddad ƙalal haddasa na abdullahidi an ibn abdullahi an nahami an abdurrahman ibn ausaja an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشو السلام تسلم مدالة كيادة سلم كيادة سلم تسلم سيكو كبتا سيكو سام أمنش ma'ana sallama ba assalamu alaika ba amincin Allah gare ka ba to ku yada sai kowa ya sai ku samu aminci idan ka gamu da musulmi ka ce ga assalamu alaikum wa rahmatullah amincin allah ya tabbata a gare ka da rahamarsa da albarkarsa shi ma sai ce kai ma haka ka samu aminci ko ba samu ba ka samu aminci shi ma ya samu don kowa zai gamu da musulmi ya mai sallama ta haka sai kowa ya samu aminci sai kowa ya samu aminci قال البخاري حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي هازم والقعنبي عن عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على ما تحابون به قالوا بلى يا رسول الله kala afshi salama bainakum wannan hadisin daga abu huraira allah ya kara masa yarda shi kuma ya karbo daga ma'aiki ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la tadkhulul jannata hatta tumin wallahi ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta habu ba za ku yi imani ba sai kun so juna in ba a san juna ba a imani musulmi ya so dan uwansa musulmi ya san shi bai san shi ba dai je yana san shi kawai ba a shiga aljanna sai an yi haka ba a yin imani kuma sai an yi ha sai an yi soyayya sai ce ala adullukum ta ma na bihi kuna sai in gaya muku abinda zai sanya ku so juna da shi kalu ya rasu da suka ce eh muna so ya manzon Allah ƙala sai manzan Allah ya ce afshi salama bai na ku ku dinga yaɗa sallama a tsakanin wannan yana sa yana sa ƙaunar juna idan ka gamu da mutum baka taba ganin shi bai taba ganin ka ba kawai sai ka ja ce ba assalamu alaikum za ka ji daɗi ko ba za ka ji daɗi ba sai ka ji daɗi sai ka ce bai wa alaikum assalam sai ka ji kana son sai shi ba ji yana son ka saboda kun fahimci ka fahimci musulmi ne shi ma ya fahimci kuma musulmi wannan har ya sanya waɗanda ba musulmi ba suna mana hasada a kan sallama suna jin dama a ce su ma addininsu akwai ta to amma yau wai musulmi ne zai gagare ya maɗan uwansa musulmi sallama sai musulmi ya zo ya wuce shi ba wannan ya wuce ba wanda zai ce ba wani su assalamu alaikum wani wurin kuma yin kaje inda ke da rashin fahimta ta addini sosai za a gaisa amma ba za a yi sallama mutum ne zai zo wuce a sai barka ku aiki ya ce yawa ya wuce su kuma su gaba da aikinsu ko ya ce musamman da aiki